Egen hon, mementu honen ah. jaun mena badakizu maider, eh, beti tenoian doian helteko des, de heltzen duzu Ordian bai, aipatzeko, eh, maiderek doidoia aipatuko dizu eh, programa, eta ordian, bai, zui hitza segida. Bai, hori da, eh? beraz, aipatuko dugu berbada maider eh, eltzen delarik sekiago programazuk eh, Tyler eh, berezi bat eskainiko duzu, sagarren historioak ondatuko duzu, historia berezia du sagarrak maulean, de? Ebe, bai, zeren uh, guk egin, nik parte hartu nizun lan batetan, hor uh, egintzelaik Alain Bordaekin eh, lekuko tarzunak bildu eta sagar eta eh, eh, lekuko sagar egin libru bat lehen ikuskaz eta geo frantsesez bai, ohitasi behar dit eta Sarrako e, azken biltzarian, Euskazko lau eta frantsesezko bat saldu dute da, leti zigarri fierni zala, oano hi urten buin, hola sagarren libria saltzen beita. Ordian hor e, eh, e, eh, egintzen e, eh, holako heriko etxiak utzizin eta lurpuzka bat agirian hor lekuko sagarmoten lantatzeko eta Gabriel Durrutiekin sagardoia plantatu zen eta geho borda eta bestek bildu sagarmota zaharrak hor lantatu dira Diala bi urte sartu zen hoita hamar berrogei mota, oi berroita hamar eta heltuita, bakotxe be etiketa eta jazki sagardoi ederra da hoi e, eh, e, eh, mauleko agerriaen e, eh, txapelaen aldepian. Eta ordin nuiztenka geho eskoletan eta jole ebiligitutzu alein eh, bordaekin eh, sagarren eh, tinkatzen, sagar zuzen edat. Mena bai txestatzen zer den pipita, zer den kokotsa, nula den asala, gusta, zuz, sukrat eta holako. Eta hoi egiten dizigu eta geho haik empeltatze, edo txertatze E, jak saio egiten dizu haurren aitzinian, eta uste dit haurrek maite dien zeren lantai tipik beitia ikusten beita nula musten den, nula esarten den, eta lantaia gaiza bizia beita, geoko urtien ikusten ditzi lantaiak handitzen, eta uste dut pedagogia aldetik hainbat eh, interesgarri den. Haian, de txartor, eh, aipatzen duzun eh, liburu urtan, hain firrazina beraz, saldu <laughs> izan hor berriki, alen bordarekin idatzi duziena, lekukotasunak, beraz, bildu dituzi, hor azkenean, Euskal Herriko sagar mota desberdinetaz, hori da ere polita liburu hortan, ezagutzen ditugu, berdin ikusten ditugu, sagar horiek, benen ezakigun, hola deitzen diren, burura elduzaita diez, eri sagar Sagarra, olako Sagarrek badute ere beste historia bat eta garaian ere baliapen bat bazuten. Bai, hoi lekuko ikusten duzu eta hoi zuzen libriaen e, eh, eh, idazteko momentuan interesgarien hoi zuzen jakiten behitzen jala berroita hamar urte jutan hoge urte sagarrak nula biltzen ziren, nola atxikitzen edo kontserbatzen eta nola jaten bai somaitek erreik eta bestek eta e, zertuik e, eta hola. Eta ei sagar eta hoik batutzu sagar mota heli bat e, eh, untsa negian, ontsa kontserbatzen jenak. Eta hoien e, e, izentatzi egin diz, eta horin alain bordaen interesgarria duzu, haik mota zahar hanitz bildutila, txertuak bildu, eta lantatu ditutila, erenai baita mota zahar hanitz, jainen diz, bat diz, haek, eh, badakiz nun bilduik izan dien, e, duzu iku, juiten gela ikageriak osagardoila, kontatzen dizu bai mota hau atzaman in hantxe santagaz izokun, han hola deitzen zien, sagar egiteko baliatzen zien, eta sagar hoi beti bizituzu ageriako sagardoian, urdien badizu halako jarraipen bat e, bilketa horrek eta eran behar dizue libria badela, bena e, eh, sagar mota hoik parteik handiena blog batetan diela, e, eh, sagarretas.blogspot.com ah. eta han boi nike parte harten nizun, eta geostike sumait gehitut itzigut, eta urdin hoi wano bizituzu, hor sogiten ahalduz, eta galtuk pausatzen e, eta argazkietan eta koloetan eh, euskaz eta frantsese zebai eh, ezaugarri importantena korra gertzen dutzen. Moderno beraz eh, ziste ere, xagarrikil. Waiko, <laughs> Bai, segituko dugu sagarretaz mintzatzen, ustut maider bedasagar iritsia dela, eta beraz, espana eh, iztron batzen lehen aldia da mauleko herria garapen iraunkorraren aldeko egun hori antolatzen eh, duela. Egun horren helburua zoin izan eh, daiteke herriko etxak ingurumenaren alde abiatu duen desmartxa herritarrei ezagutaraztea eta konsientzia hartzea? Egun hon, bai, eta ordin mauleko herriko etxia sartu duzu agenda hoita bat programa derako hortan, 2000 hamabiaz gehoz, eta hor din hi urtez e, deliberatu dizi, ungu amena enalteko geizaili bat enegiti, eta ungu amenan, gue amenan zaintzia, eta gue ondarea inerespetatzez. Eta jaman mm, ahi zuten eh, gaizetan barna zuzun e, bihar antolatzen den egunaldi hoi. Mm -hmm. liburutegiak ere eh, parte hartze berezia ukanen du egun hortan, zer eginen duzu liburutegiarekin? Ordin eh, nahi zangin izun uskazko taier bat egin, ez baita usu agitzen guai arte librutegian, eta garapen jankorra dela eta, eta pentsatu giniz nuntza zatekila prefosta beti teorian eta batzeko partez ikustia heben ze egiten zen horrentako, hebenko gaizeta ikabiatuik, hebenko inguamena abea, eta aiande eta alean egin uskazko uskasko eta frantsesezko bi libru hoietan izigarri untsa agertzen zuzun sumaiten ahikuntia hebenko gaizen begiatzeko, salbatzeko eta geho gazteaguer eh, iganazteko eta biak eta Euskaldun behitia, eta beita haur hanitz eh, Euskaldun eta gehitu hanitz eh, librutegian, eta kumitatutitzugu hortaz mintzatzea. Pedagogia eh, aurrei zuzentzen da usu, baina bada egiteko ere helduei begira pedagogia, garapen iranko jaz. Eta bai, eta hartako dizi e, programan txartu, eta maule gainean eh, izanen dien taile zumait, egin behituti e, eh, xagardoi edo frutatze pedagogiko bat eh, egin dizi ehan, eta Gabriel Durrutiekin ahalko dizugu habo eta jakiten hortaz, kumprenitzen, et, nula, nula hartatzen dien zuhaintze hoi, keze egin behar den. Ordin, hoi, hoi izanen duzu, goizan agituko duzu. Geo eguerdien altesin han hanbe uh, eh, anhoa bako txakekaik edo piknika bat uh, proposatzen dizugu. Eta geo agerian badik ikesugu hitzordu bat bi honetan. Eta joiteko ageriako batzetat eta han jakatsiko dikusie gehiti entako bena haurentako e eta nula egiten dien lastostatziak eta kompost delakuak bardozeko alkarte batekin haiko gututzu eta bostonetan eh, berriz um, ageriako ihanetan ikusteko ze, ze baden, ikasteko goen guamenetan ze baden, eta nula balia, eta justoki lau honetan tijanen uh, egiten ikasiko dizugu. Garapen iraunkorra zari gira, alde batetik eh, Maider Bedasagar, beraz eh, mauleko liburutegiko langilearekin, eta jande etxartekin, eta bihar izanen baita egun hori maulen, preseski Maider berdin garapen iraunkorra, zer arra nahi du garapen iraunkorrak? Ordin, eta hoi, hala utzuli dizi e frantzesetik abiatzez, eta ez gututzu sobea Eh, ez dizugu jauntzi sobea hortan uh, bena, bena nula haloz gue tugun uh, eh, huntarzunak, nula begia eta nula iganaz gue ondoko generazioner, ez dakit nik hola ikasen izun <laughs> Horritzapenak gelditzen dira, beraz. Garapen bai. irankorra, ala ere, maulen, siberuan, uh, bon, naturari lotzen dugu, funtsian, eh, geroari begira, naturak uh, lekua badu, siberotaren artean, uh, lugaren garantzia hori bada, uh, siberuan? Bai, bai, prefosta badela, eta ofizioak edizi egiten, baita laboai eta holako, eta eta luralde, lurak abeatx behitutugu, eta jentek jakin izan behiti hoien baliatzen, eta gue, gue kulturane izan dadin kantoetan eta denetan aiza gehi duzulur agertzen dela eta natura, ligetxe bezalako lausajuak kantoian adibidez, agei duzu aspaldin, hebenko bizizalik egon dela natura iso, naturaikin lan egiten eta bat hartzun hortan ziela bai. Mhm. Ikusten da nahi nizun xagarrekin bai. eh, eta xagarren eh, e, librien egiten eta ohartu nuzu, Azken berroita hamar urtetan, um, ez modernismo edo bekaniken heltzieikin eta hola, etxe lehen etxalten eh, lauai etxen inguian beti sagartzik eta bazetutzen, eta han etxe dezeginik izan tutzu, leku egiteko, alhorrentako eta hola, eta gioko belan aldin, oaiko belan aldin, ohartzen tutzu, ara lantatzen aitutzu, ara sagaretaz interesatzen tutzu. Er belhanaldi batez, delako modernismoak baztertu titzu, bena interesu hoi berriz pizten aituz, eta nik hor sagartzia ekin, sagartzia eta e, librian libri e, sagartze gazten e, biltzeko, eta hola, E, lan egin behitut, jente han itxen izintzitazu galtatze, eta nik hate gorten titzat hor, larzabaleko petian ituraldek e, e, furnitzen titzu bai sagar jatekuk, bai e, sagardu Eta interesa goitia iduzu, eta geho sagartzia alkartiak enpeltatze saioak egiten tutilaik aldibidez bihar eta agerian, jente hainbat biltzen duzu, berogei beroita hamar jente hortutzu, ezen peltatzeko baizik, bena e, trukatzeko, ikusteko zer mota nun eh, egiten den eta hola, eta e, e bilakaera hortan e, oai generazione gaztek, e, eh, lehen, afer, nahi dit, jala hamar urte dohola, Sagarmota zaharren itxekitzia zuzun, haurin txestehen berriz ukeitia. Ordean moderno, bat... moderno izaitia da, guai eh, sagar hondue interesatzia. Bai, bena, labuai gazte zumai, eta ez labuai baizik, bena, oi hektar erdi bat, hektarra baten eh, lantatzea abiatzen dutze, eta zumaitek eginik badizie, sagarren saltzeko, sagar du egiteko, edo sagar juz egiteko, eta hoi gaizaberria duz, eta sibiuna batutzu zumait, hektare erdi bat edo hola, eta sagartzia ekin haik e, eta furnitzen tietzu e, sagar onduak, bena geoak eta abu horra duz hoie bai, sagarren lantatzia eta geo urietan e, denbo habo beita, erebenio mota bate bai, bena bai, ...lanta lantai bizi bat, e, eizer dena, eta aizer dena biltzia, eta Hoie, eta azkartzen nahi duzu Sibiun. Badu uh, toki berezirik Siberuako ekonomian, sagarrak edo ez ora indik ez aski? Ez, ez ez, ez, Bena, ohaita behar dit, hale, e, ekonomia mota bat eraiten ahal bada, omize baduzu, baduzi lekonfiture de hotu eta hola e, lehen egiten dizube eresimentak eta hola, eta jala urte sumaita biatu duzu, sagar juzen egiten, bekanikak e, plantatutitzu, sagar juzen egiteko, eta lehen profesionela, fe, ofiziokuentako egiten zizun, kiwi juz eta jola eta hoi koer banakakuer eta abiatu duzu, jala hi deja, eta ez dakit sumat mila tona egiten din hoi sagar juz, kartielekuk ekarten jese remorketan eta hola, eta ekarten du baduzu ehen kilo, baduzu beroita hamar butila, etiketaekin eta e, sterilizatuik, e, robot eta erdietan. Ernaizu, serbitxu hoi egiten duzu, untra kontserbatzen duzu, sagarju suna duzu, nahasik, habo nahasik, eta hobe baizik ez duzu, eta hoi, zibozen duzu hantxe aloze gainin, eta e, milaka tone egiten balin badera nahi duzu, badela e, eh, ingineko jentik interesatu itiela, eta halako ekarpen bat egiten dila. Hainan, de txart, beraz, horretaraziz, uh, eh, alen bordarekin bihar, maulen, liburutegian uh, be, ginen duziela, siberoko sagararen historia, eta txertatze tailer bat ere, bitz, uh, maide erbeda berdin lehen uh, bukatzeko tisana aipatu duzu, uh, tailera bada hor tisanarena agerriako sukaldean. Uh, zer da, lekuko landarekin inen da, badakizu biskat uh, jakin degizan ba, pastuko den? Ba, hala iseatuko dizi, atzamaiten dien anabea, ez dakit uh, aian dementuz badak ikse pusatzen den oai apila <laughs> erditxu juntan. oro pusantetzen. <laughs> oro, oro, oro. horren oai bezaleta eta bai, oai bai. eh, horroa rabiatzen han atzamanen dena nabea, eta kozinetat joen dutzu, eta han eh, egien eh, halako tijana helibat, eta justo arraziteko bihar aiande eta alean animazione horta, eh, haurak eta horro kumit dutzu, zen eta justo ki dizi, eberize, nula, simpleki nula txestatzen den txagar bat, hoi egaldu behitu gaztek, eta hebenko txagarra dela, ikuano abeaz garriago duzu pentsatzia, suerte edo mota hanitz badela sagarretan, eta hoiko ikasiko ditzugu. Mhm, behar ba, azpimarratzekoa ere, agerria inguruan izanen direla itzordu nagusiak? Bai, agerian tusketsu, bai, eta maule gani eh? eta han egin baiti e, adejarraitenin e, sagardoia, edo frutatzia, mm. goizanko partia, li frutegitik lan da han egaenduz, eta geho agerian, eta hoi baita mauleko herriko, eta behar handia, eta lur handi bat baita, eta zinez abeatxa. Ez baita ino otela, beraz, orau maule... <laughs> mauleko agerian. Eh, Gara onko iraunkogaren eguna beraz bihar egan bezala maulen baduzie zer egin goizetik abiaturik atxalde arte ere izanen dituzie mintzaldi filma ibilbide uh, tailer erakusketa eta bar aliande txart eta maider berasagar gurekin ginituen eh, goizuntan eta milesker gurekin egonik. Nik zui bai, izan bizkor. Adio.